Txak, elosoro kiroldegia, madalen soroko frontoia, udako igelekoak eta ugaldetxoko futbol zelaia. Elorsoron, zerbitzu ezberdinak topatuko dituzu. Igerilekua. Rokotromoa. padel Padelpista. Gimnasia. Eta espiningelak. Tatamiak. Kafetegia. Eta baita ere, behar ezberdina erantzuteko ikastaroak. Aurrentzat. Gazteentzat. Eta helduentzat. Igeriketa. Judo. Aerobik. Yoga. Gimnasia ritmikoa eta barra. Zure gorputzak tratamendu berezi bat behar badu, zatoz eta ezagutu gure termetako erlaxazioaren plazerra. Hidromasaje. Jakusi. Eta barrekin. Eremu termoludikoan. Udarako beroari aurre egiteko erremediorik freskoena igerileku irekietan izango duzu. Elor sono kiroldegia, bederatzi labiru lau bederatzi bibos bosbi. Oiartzun, etengabe, kirolaren alde. Elor soro kiroldegiak, oiartzun irratian frantzeko turrari buruzko informazioa eskaintzen dizu. already in the past produced records. These records were successful and produced considerable results. But the funds have been spent and very well spent. And for this reason, we're now producing a new, unique record. Uztalla aurrera joan bezala, ostirala eta gaurre turra iburuzko saio berezila, eguerdion Jose Miguel López. Eguerdion, mirari. Bueno, ze moz, ze Pirineuak, Alpiak dena pasatugu. Bai, bai, bai. Alpiak, Pirineuak. Tenekatu gabe gaine. Bai, guk aixe dugu. guk aixe indugu, <laughs> eh? Matemate gehiago kostaz aio, bai. Bai, bai, bai, nik uste baietze eh? horrendu dinak horre, eh? Mendi, Oida. Mendian goran tako, mei. Eta bueno, e, eh, lehenko asteartian izan duen un txirrindulari hoi bat, eta zan ezak gure aditxu bat, txirrindulari bai. izan, eta kasetaria, ah, eta oan berriz, beste txirrindulari hoi bat, mm -hmm. kasetaria, hoi da ditua, bai. eta hau, hoi hartzu harra berriz. Egoar dion, gaizka? Egoar bai. Bueno, e, gaizkarekin e, eh, azpizka bat turra ingotugu hasieran eta gero arraunare bai, eh, gaizka? Vale, vale. Jaketa itxien zuen horre de arrauna jarri duzun ere, apretxatuko dugu, eh bilek, bilek egiteko. Bueno, baizka, eh ja, turra bukatzeko iru eta bafalta dira, eta, bueno, gaur egia zan neko etapa zeltasun eh, gutxikoa, neko laua, e, gero bihar erojupeko abarroita mabi kilometrokoa, eta ja, bueno, Parisera, eh? Orduan, ikusten da ez, eskaitaldea ondo kontratua da karrera, e, eh, uigin zeta frun, eta irugarren nibali, orduan, ja, e, zaukapen bentzat, ja emozio gutxi. Bai, bai, bai, ja, turra bentzat eh, irabazlia idagokionez eta ja bukatzen ez, ja bukatuta guztu daula. Eh. Egon digan, e, eh, zamezela hiru etapa gehatzen dira eta hiruak bere xarma izango dute, ba, ba, etapa irabazlea ere beti turrian garrantzitsua delako eta... Eta seguro, iru egunatan ikuskizun desberdinak, baina ikuskizun politiak ikusiko txugula, baina zailkapen orokorrari rari dago gionez bintzat, ja uste, e, ja bukatu da hola, eta zugu esan betela da hori. Mhm. Ba, eskai ekipo engolezan nagusitasun erabatekua, mm eta, bueno, bilen da bizikoak izango dira, eta, eta ni balire, ba, bueno, bestian hartzian, ba, beha izan da bizkaz sendoena, edo gutxien fallatu duna, eta, mm -hmm. eta, eta hoxe izango da irugarren. Gio geizka, atzo izen hor e, puertotan eh, bizkar ez front gehiago, gehiago, gehiago, eh? ikotzen taula, joaten zen gehiago bizka itxoiz intzun, ez da egite, horren entzun alako prentzant alako gauza batzu, bizka bat, nahiko lotxara zi, igual ez bizka bat horro e, eh, huiginz, bai. e, eh, ez da egite, hori normala den olako, ez da egite, zanio zera, ni hemenago, indartxua nago, ez da egite, nolik uzizero, ze hori? Nor, normala ez, normala ez, hori esan guk hori eh, hartzen den esaten egun bezala dintzat, xelebria, oso, oso xelebria, hori <laughs> bai. irudi horiek oso xelebria, gizan dira... Eta jakin dazu ze, ze, ze gertatzen nahi den hor barruan, edo beraien artian, edo egia da, e, irudiak oso oso oso xelebriak izan du dira, bueno, liderra eta turra irabaziko dunak, e, da, bueno, ikusi da argi eta garbi aldapagora beste launa, bea baino gehiago zijuala eta bea baino gaio jutea zain eh, hori irudikatu dina izula eta bea gerritmua jartzen ikusizun e, eh, liderra pixkate ba, larri zebilela, eta alare, ba, ba, bueno, ba, hori, irudikapen oso oso nabarmen entzun, atzea behira, eskuak behin eta berriz gestuak, hori, hori behin posible da gertatu, ez, eh? zu oso indartxu zaude, eta nahi gabere, zure liderra pixka bat, ba, ba, bere ritmotik atea egite zu, eta bai. zure liderra baino fuertea dozuaz, baino, hori behin gertatu daiteke, baino, ja, ordena eman ezkeo, Etu, kontuz, eh, atzeko bai. baino pixka bat eskaisa goi joa, pille batea jun, mesedez. Baina ez, honek eh, behin eta berri eta bai, bai. minuturo hortxe zaman atzea beira, jertuak egiten, eta <laughs> bueno, jakenta, zu horrek igual urren gozteko kontratu dira egin ato, eh? eskaparate horretan, <laughs> eta, eta bai, bai. xelebria, xelebria. Nire bai, Bai, nire lagun batek apustu eina zakan, gui, eh, guiginsek turra irabaziko, beste yeah. dozenek, eta zaiz zaizeon fromek, e, eh, aber, bai. zehozein gozu, baina bere taldekidean kontra, eta hor, ikusi zen igual taldean interesak daudela gainetikan pertsonenak baino. Ba, ba, nik uste hemen e, eh, taldiak behintzate eh, argi eta garbi bere estrategia izan dela, ba, bueno, ba, uigin segin e, hori azkenean e, turra produktu, bueno, eskaparatea hundiua da, eta argi dago eskaik saldu produktua, ba, uigin dela, eta bueno, uigin txerrindulari oso da, Baina ikusi dugu, kirol lehia e, bakarrikan kontutan hartzen badugu, dugu, eta bilek e, talde izango gizango balira, ba, igual beste, beste pelea bat ikusi bai. nola, baina harri dago eskaik ikusi ezkeo. Bai. Bueno, ba, gure etxian jaten bada garaipena bentsat, fallatzen ez badu bentsat, mm -hmm. e, eh, nabarmen fallatzen ez badu, ba, ubi gintzegira ziberdu, eta mm -hmm. laxe. beste gozador, e, eh, bile britzen gara dira, bat, bat, eh, bat Kenian jaiua dela, eta hori ez egitez, inglesan zakore pixka bat igual horre, patriotismoa pixka egiteko, pues bueno... bueno, hori, hori baina baina ustez, Uigin guen artele gauza de xente irazitu, izenare de xente gehiago duka, e, bueno, e, gehiago saltzen du, ez alde hortatik. E, Segurazki urrengo urtetan e, fromek e, hor jarraituko badu, hori zalantan jartzen baina, no, bai. jarraituko badu ekipo hortan, ja orain e, irabazi du zona horrekin, ba, gehiago salduko dute, baina guen arte e, izango litzake, ba, bueno, ez ezagun batek aturra mateu bizkartzea gela, bai. ez? E, desprestigio bat, ozak eta orduan, ba, bueno, ez batzun fallatzen bestiak bentzat, eh, beste, beste salmenta bat eta beste goi hartzun bat dortuko dute eh, Wigginsekin. Gero, bueno, zazpi urte etxu eta oandikan asko galtzen zeio. Bueno, gero, ez eh, horrena, auro, apuro, e, zakapen agusia gitzea claro, izan lehizke igual ere kontador falta da, antidezile falta da, orduan, oieke zegoteak ere, arrazoi bat, arrazoi bat izango ditzak ere, e, horren auro, ez, iruileke horre otea. Bueno, zait, e, eh, oiek egongo segurazki ikuskizun gehiago izango zen, e, gora, eta bar, baino ez hau jakitea egin joan, ze, uigi, ez oso, sendo ikusi da turrian zehar, geho kontraerogian e, oso denbora honak markatze ditu, Eta bai, hombre, ematen du Gonta horrek eta handizlekek aurreko urtetan beste puntu bat gehiago bazutela, baino, baino hori e, parian ez dauden bitartin zaila da konparaketa eta itia. Gero, <laughs> orokorrean ez tegit, eh, beste urtetako turra aldekatuz, konparatuz, nola ikusten izia, gaizka? Bueno, e, nola ikusi igual, ba, bueno, guen esan ari da, igual, ez dugu ikusi, ba, bueno, irabazliak ez du irabazi eh, bere erasoen gatik, ez, edo bere jarrera usarta gatik, igual aurrego urtetan, eta ba, aldez ere kontadorrekin ikusten genuen irabazte dezula, ze aldapan e, mendilean eh, atakatzen eta denbora lortzen zuen, eta pixkat jarrera horren bitartez, ez, honek pixka bat gogorazi dugu, ba, indurainen garaia, ez, e, pixka bat e, kontraelogian, ba, bueno, sekulako golpia eman, denbora asko atera, eta gero hori kudeatzen jakin izan dugu egin ez? Aldapa horare, bai. ba, bueno, eh, onenan pare ere ondu da, eh, baina izan dugu pixkate eh, norbaitek pixkat itzala ima dio eta bea baino gehiago izan bada, bere taldekidea izan da, baina bestekin ez du bate problemik izan, eta alde hortatik, ba, bueno, Pizka bat eh, zaldia beti gustatzen zaigu irabazten du nahi e, eraso egiten bai. da ikusi, baina honek induna da, ba, bueno, kontralogian e, denbora eta ge hori hori kudeatu, ez? Talde horretak mm. bat Haian otzagua gehatzen zaigu guri, baina, bueno, me, mhm. meritua berdina. Euskal Tele Euskadi, eh, komentatu berko dugu, oinare, eh, oso auro galdintu zian, e, eh, bot bakarrakin, eh, Samu erorikoa zela eta Mikel Aztarra zare berdin, kal, e, bueno, etxea torri berzan duzuten, bai. alare, ia hor txen, dutela alduten guztia, iesa guztietan sartuta, nahizte irabazi etapa, ikusgarri izan du da, ez, beak zaiakera hori bentzat, be? bai, bai, bai, hor bi, bi ezaguarri horiek e, aipatuko nitzizke telekiko, eh, bata suerte txarra, bai. lehenengo hastian oso suerte txarra izan duzuten, batez ere nik uste Samuel eh, bueno, gauza oso politiak itxeko kapasitatea izango zula turrontan, eta gero beste gorre horiak, bai, e, bai Berdugo, bai Mikel Azkarloza, hauek oso fin juntzian turrea, eta mendilean aurrian ibiliko zian, Orduan, eh, batetik suerte txarra eta bestetik, ba, bueno, hor dionak oso, oso maila ona, maila ona eman dutela, eta, bueno, ba, ez dakit, e, nik gorka izagirre, pixkat, e, eh, goruntz bazatorrela azkeneko hilabete edo urte eta, baina turronetan pixkat erakutsi du, ja, ba, eldutasun bat eh, badukala horre, ba, tur batian e, eh, aurrian ditzeko edo etapak lehiatzeko eta, eta bueno, alde hortatik ba, berri pozgarria hoi eta mm -hmm. burruka, ez? Eh, burruka eta hori bintzat ezin dugu gu eragozi. Beste izen imar zubeldia, eh, atzo arte bosgarren postuan, oren ja saspigarren dihoa zelkapen eguzian, neko lan izango txu, bueno, gutxinez amar lehenen gota zartzen baldin malan ikustu, bueno, kriston zea dela, ez? Meditua dela, alare atzo ere hor horre beste polemika bat, ez e, ez, e, eh, kolodenek e, eh, zilola, ez, izan duzun zela beri bat, aurreak juntzin zaion, lagunta, eh, laguntza uzut e, Monforne bakarri izan duzula, biak egun txerra, baina ez zioten e, asko laundu, eh, taldeak, eh? Ez, ez, hor, hombre, a ber, egia da, pixka bat, e, honen buruz, honen buruz hitz egiten bai medio eta zik, eta tabernako komentarituak, eta ni, ni e, iritzikoa, gehiegi, e, gehiagin ematen diogula pixkat eh, laguntza horri, ez? Eh? Alegia, ni uste tazo horrako mendatetan eh, laguntza, <laughs> laguntza gutxi, ez bai, ez eh, bai. laguntza gutxi, ez? eta egunero entzuten dugu bai, batak bestia eramaten nahi jo, eta emate hau gurpila juna batik eh, esportzu ez dut egiten, ez? Ni uste horrako menditan eta eh, laguntasuna gai, betire taldeki diren bat alamenean eukitzia eta pixkat referentzi moduan ritmo bat jartzia eta hori Ondo dator, baino, baino pixka de magnifica tuiten eh? Hor eh, beti gora laguntza hor norbeak egin berdu, baina egila da baita ere talde moduan itxura de kaixarra mitutela, eh, ze, lider bat, edo, bueno, lider, bai. eta imarrek eh, turrian zehar irabazi dula, ez, eh? lider mm. estatu zoi, beste hau zabala hor parruan, taldekien artian, eta mm. bean, hori horrela duten, ze gauza bada e, taldeko lehenengua izatea turronetan, eta beste gauza da e, bestu barruan batzea hori izatea, ez, Harri e, izatea, ba, ez du gure liderra hau da, nik uste juntziala deturrea, ba, iru lau txirrendunari oso indartsuekin aimarrek demostratu du, denetan bea izan dela honena, baina ala ere guen ikan sensazio berdina da, ez, bueno, hemen gaude iru lau aso gabiltzala, eta, bueno, berdin dazu aurreti june, ez, hemen denak eh, gure bidia jorratu nahi dugu eta eta hori atzo ikusi zen abarne. Bueno, gaizkatak hor eh, Pirinotan aipatzekoa e, euskaltzaliak, ez? Izan bai, bai, bai, hori inbidi, bai. erra emate dute hor ni gauten eh, ezin izan eta dei bat eh, atzo kasualidadez, ba, ba, laun batei, eta beste kafetari batei, ba, pentsatu zemendik gantze biltzatela, eta ez da, peira gude zen, nahotan Bai. Da, ez hori bai. bai pentsatzeko zen igual, e, bueno, Euskal Tel Euskadiko txirrindulari asko etxea dian dianez, o bintzat e, eh, lau edo voltan izan dianez, jendia etxean gehatuko tezen, baina ikusi da ez, animatu dela jendia. Ba, da, nik uste, eh, bueno, Euskal Zelatea baino lehen, ja, nik uste, Pirineoak, ja, bizkate, eh, Euskal Zalian e, eh, terrenua zela, eta Euskal Telekin egia da, bizkat, batez ere, gazteenak eta Hauendik eta gehiu animatu diala eta erreferentzia argi bat eduki dutela, baina ni uste hori ja tradizio oso errotua da hola gure gure Euskal izan du naiz, bueno, du plaza batzu izketan ez, esaitegi joan dienak eta gero aparte beste bekontura joan dienak, eta zaten zutena e, eh, giru aparta, gero kuriosu dela ez, e, eh, aurrak, gazteak, helduak zarra deretikan, ez? Eh, jende guztia eta helburu berdinekin, ez? Neizta euskaldunak animatu nahi azken finean e, dela politxa, ez? Dere animatzen. Ba, bai, eta hori e, txirrindulariekin behaiekin hitz maezu, eh, aterritarrak ere horrekin or, gatu iten dira, be bakite, ba, ba noski etxekua bai, ba, eta bueno, beste beste grina batekin e, animatzen diogula, baino baino kanpatorrak e, oso oso gustoa gatzen dira hemen euskal e, kalituen jarreraekin, hori denak mm. esate dituzte. Gio beste lehia politxe izan duen hemen, mendiko zelkapena, ez, Thomas Bokler, nahiz eta pixka fantasma izan beha, hartu izu behar da, mm da, kriston korredoria dela, eh, soporrukatzen lia, eta gero Fredrik Siakov, eh, politxe handu da, eh? Bai, bai, politia, politia, zu gusa ez dugu zela, ez dakit boklerren gatik norbait izte, entzun deten, ondo izte iten, dena ege bizka pakete bizka bai baino, baino ezintza bai. ezin zaila ukatu eta, eta bai, bai sekulako turrein du, eta bai, hori, hori, e, eh, guzti uste e, generala eta gero e, eh, maillot preziatu dena edo turria no izaten da, eh? Da. Bai. Mendikuna, eta bueno, behantzat gaina frantzesa izan nego, bai. bueno, hori... Bai, sekulako e- lorpena. E, esan diatek gaina txaskarri jo zela gaizka, e, azken atzo, bueno, egia zan e, mendiko puntuak eta hartu zen izitun, eta aurrea joan zen, ez? Kresiako fe, kre, batin, bai. eta gero jenaiko atzean, ez? Eta mendiko pakartan e, inguratzekoan, e, inmentzu nolako zea ez, kamisita oberen beren zahantzi jakentzia bezala, eta publikoari emateko botzeko modu bezala ez, eta jo, bai, ba, frantzes guztiak eta denak antxen erotu berrean ez, <laughs> badu horren bai. mediatikoki egia egila zan, jo, bai, bai, bai, bai, <laughs> saltzen du, eh? <laughs> Pallazo, pallazo papero, hongo, eh, interpretatzen, bai. Gio, a ber, gio, ez izuzteko onak, nik usteit, ez Peter Sagan, Hortxen Pinot, eh, Fron, Bera, Zandu Zakeu, Roland, badozte, eh, hiltu dia hor, eh, txipendulari Hori bat, bai, eh? bai, bai, hori batezero ipinot hori pinot hori, hori eta bi urte egin, ez dut inorrek izauten, eta egia esan, ba, etapa ondo irabazitzen, eta etapa irabazita gero, ba, bueno, e, ba, azpaka nikua, bueno, mendik aurrea, ba, laza jeliko naz, baina gero eta gehiago bai. da, eta atzo horre lehen ingokin ikusi denun, eta egia esan, e, hor progresioa jarraitzen dago bentsat, e, eh, kondutan hartu dut erreko korre hori, eta gero, lehen esan duten metzenan, ikustek, gorka izagirre, mm. ba, bueno, orain arte ondo ibili da hemen, e, inguruko karreretan, baina tur batian horre eskapadetan eta ze, ze dauzat eta ze ongo den, uste beantzat eh, behantzat pauso importante izan dela. Bueno, turrakin bukatzeko ez tekiz, mirari, zer bai gehiago zateko, reflexio bat jugu, azken reflexio bat batola, duen bizka bat, e, benik aurra zan duen bezala erabekita dago dena, baina ez orokorrian zer zenuke, dia bukatzeko turrakin. Bueno, azkenean turrak, e, turrakan ezagarri nausia da, da, e, Eh, mundu guztia juten dela eguneko egunean, eta e, turrak eh, lorpen txikire handi bilakateo, eta e, oso, oso lasterketa mediatikoa da, ez? Mhm. nik ez dut uste, beste karrera askotan baino e, azkarrago ebitzen den iturrian, baino, baino bai, maila maila ondila da, eta edo zer gauzak, ba, ba, ondila da, eta aurten, ba, bueno, ez igual e, ikuskizun atletikan, eta ez dugu, e, ba, eraso bortitzik eta ikusi, baina, baina, bueno, ni gustet egunero disfrutatu deula, eta aturrian e, juntare, betire asko daula jokuan, eta tensio horrekin bakarrik beti disfrutatu ditan. Bueno, anturra utziko dugu, ta aurra, aurra, aurra, bueno, gaizka, gustatu ez e, eh, martxosu gartzen dugun, eh? E, mm. Musika martxosua, eh? Nera, eh, derri kirolarekin pixka daulako musikoa lotzen da. <laughs> Bai, oi, esatute. <laughs> Bai, esatute, eh? Ah. Ritmo hau eta meintzat. Bueno, eta hoan arraunak ireztek ize musika joko den ondo, baina hartuko dugu, gertu jarritzen duzu gaizka, gaina idazte duzu hor unkarietan ere. Bai. Bueno, nola, hasi berria da, demoraldia, baina nola, nola zida, zuretzat, demoraldia? Bueno, hasi berria baten bate de entzutema dizu ja bukatzeko gogoa. Claro, gure gure guretzako gure hainaz, eh, prensa irratian takutzako bai, bestentzako ez, baina bai, bai, ondo izan bai. Ba, eh, ba, nola da, bueno, hemen ni eh oso polita dijo eh. Oh. Bai. Temporal eh, ani eh, ikusten da, ba, bueno, horre azkeneko urtetako joera hori, ba, eh, diruakin egindako taldiak eta bizkat eh beste filosofia batekin eh, sortutako talde hoiek ba ez direla hain nagusi, ez? Gu pentsatzen genuen, ba, bai Kaiku, bai Urdai bai, Pedreña, ba hori dirua inbertitu duten e, taldiak eta fitxaketak egin dituztenak eta bueno, ba gehiago izango ziala eta ikusten da hemen etxeko jendiak nahi den e, aitian tripulazioak, ba oso maila ona ematen nahi diela eta mm adibide nagusienak bizkar Nik uste arrei inguruen geratzen zaizkionak dira, gai onbarra mm joan. bita, bai, bai. <laughs> E, bai eta eta bi talde hoiek ba bueno hondarrari eh, ezakite eh, ez dakit e, eh dago eh bueno igan ez dakit de merjo sinite goze bien bien bueno hiru e, ligako hiru hiru bandera ira zituzte ja hiru astetan eta gipuzkoako chapelketare azken gipuzkoa hoy da gipuzkoako chapelketa azti onta ira zitute ez gaizka bai azkenian azkenian jokatu zen hoy da eta nesketan san juanek Oartun ba, ez ustekoa. Bai, bai. Zondarra bila, ikusgarria. San Juan eta San Pedro hemen inguruko akusita, eh? nola, nola ikustetxo zu? Bueno, ba, San Juan eh, kriston demoralia egiten nahi da, eh? Bila esan, e, pixkat, horri analizatu berdan nondikan datozen, ez? E, San Juan egelen bukaeran, ba, baja asko izan dut ditu, Ziklo bat bukatu zuen, entrenadoriak alde eta entrenadoriak batea, ba, ba talde erdila gutzitzen, ez? Orduan horrek, hori e, traineru bat entzat asko da, ez, berriz eraiki berda tripulazio bat, e, orko junto lanak asko markatego eta ba, konparazio batea, e, hor oso bitxikeri bezala, nahi enterna horiak komentatu da, direktibak neguan esan zilola, bueno, aurten bak egu gure helburu nagusia izango dela, ba, liga hortan mantentzea, azkena ezitea eta mantentzea. Eta bizkanaka, bizkanaka, eta lanakin, eta kastarakin, bueno, eh, eguan ja eta mantentzioa, ez eta ja lendabezikoa iraztea, eta ja bai. pare bat eman dituzte, bigarren pare bat egin dituzte, eta eotzin ez dugu egin uste bandera lortzeko moduan, no, entzala, mm. eta San Pedro hori, oso, no, igual ez da, bilain E, bandera egin gertu, bai. baino, baino ez da bilestare apuru gau eta erditik bai. gora behiratzeko mm -hmm. moduan. Bai. Baizik apena hartuko dugu, e, San, San, San Juan bosgarren dihua, San Pedro zeigarren, lider ondarri bi, iruita bospunturekin, kaiku bigarren iruita bi, eta gero, hemen aipatzeko ere, eh, bueno, jartzuarra badakagula ere, entranatzalea, Joamari Etxabe, eh, gure jartzuarra, Eta nik uste dut lehenko aztebukera dira, aztea Galizian, behantzako, uff, behartzuten, behartzuten, ez? Ira, Karrera, eh? bizkate, Beraiek eh, San Juanen moduan eh, ziklo bat bukatu zuten lehen urtian, asko kaldein zuten, bueno, batzuk utzi, beste batzuk kaldein, eta, bueno, eh, Juan Marik ez un paperea errexea mm. hartu, ez? Eh? Gaina Bermeo alde hortan, eh, beste exigentzi bai, maila bai, bai. gara, azkeneko bi kontxak irazituzte, hor, eh, ba, bueno, e, diru pixkate badago, e, eta berri horreze, ba, talde hona inbertzen, ez? Eta ni uste, e, ba, bueno, ba, jende honak inosatu zula txalupa, e, osatzeaz gain, ba, lan hona indu, eta, eta bai, e, baziru ba, bueno, punta-puntan ez oztela, e, suerte txarra ere pixkat izan dute ziren zan, eta igandian iraztiak pixkat morala bai, asko higo diela bai. Gustetzu mirari honek bai. ulertzen dula txiritularitza, rauna, ez? Dena, bai, dena eh, nik banakan hor galdera bat edo beintzat e, bazeola, asteazkenean jokatu zen Gipuzkoako bandera hortan hori jok zein gotezun morbu hoi. Bai, e, bai. ez dakit, guain, bigarren mailan e, nola bizen aldigak? Arre... ARC. Bai. Orduan, e, ze niveletan ikusten zu gaizka hori oro, nola dabiltza? Hori oso moda bil, eta egia esan e, azte azkenean bizkat e, penak ingatu ginen, ze egia da, zuko gaitatu ez morbo hori, ba etzen e, ezin izan duen un e, morbo hori despejatuz, egia zan bitxanda desberdinetan ateazian e, guain e, mailan azeten e, dauden txalupak eta hori jo, ez? Bitxandatan mhm. eta gaina ez bitxanda e, bat abestian e, aldamenian, maizik, eta lehenengo ateazian e, azetekuak, gero ateazian beste batzuk eta hirugarren txanda batean hau da, berrogei bat minutuko difentziakin ateazian, ez? Orduan horrek betire aize aldetik, itxaso aldetik, e, eh, betire desberdintasun pixka bat ekartze hau ez, eta hori jok demostratu zuen, ba, bere aldamen txukuztena, baino askoz gehiago dela, baino gehatu zen, ba, ba zalantza horrekin, aher, bestian parian joan izan da gina, zein dute, ez, orduan pixka, e, galdera horrekin jarraitu beharko dugu, mhm. eta baina jarraitu beharko dugu, ja kontxa gaino, ez, ja, ezin dute, Euskadiko txapelketan eh. ezin dute parte hartu, claro. bosbarren barren intzuten, talau bakar dirijua, zirutkoatik, mm -hmm. Mm. Orduan, ba, ba, galdera hori e, eh, kontxarte ez dugu zehazin atzakingo, baina nik uste dut, nire iritziz bintzat, e, eh, bai badaola, bai San Juan, San Pedro, ondarra guain emate puntu bat gehiago badula, baina bai, hor parian egoteko nik uste dut bada hola, eta pena da da hori, bat txapelketetan ezingo dugula claro. ikusi. Hale, favorito nabuzi ja, beha izango da ez, igotzeko berri zamigel ikara, ez? Bai, bai hori ba, ba, dago ez? Orre, Ahe eh, orain arte denak irazitu, bai. eta gauztak eh, ez zuadira zakete, mm bat edo e, argi dago bere, bere ligan ez daukala, ereri. Mm. Emako begatuko itxugu ere, emakume begatuko estropa da, Liga, Zumbaya dihoa, lider, nola, nola dihoa? Bueno, ba, hor, egia esan ditu, hauten, ba, hauteneko eh, sorpresa, hola, pozgarrien eta guan igusten neska gai dela, ematen, e, orain arte, ha, ba, bueno, pixkanaka, pixkanaka ditian demostratzen maila gehiago, baina diferentzi de xente batzuk eta bestiekiko, ez? E, batzuk, lan gehiago egin da, beste batzuk, e, ba, tripulazio osatzeko lanakin, eta nabaitzen zen asko, ba, igual, entrenamentu falta hori, Eta aurten esan ganezake batez ere iru, iru txalupa eta lau bost ere esan ganezake oso maila altuan daudela eta gaiak behaien, behaien artian oso berdintxu ez. Eta, eta estropa betan oso politia e, horre lehen e, esango kontra, baina bizka bat e, arrauna alde batea zutenak, e, oieke, bueno, onartzen dute, ba, ba oso erakargarriak izaten nahi diala estropadak, eta baina ba, oso ondo nahi diala erraunia. Eta hor, zumaia, zumaia dago lider, mhm. baina oso alde gutxi dago estropadetan ikusita, da, ba, bai getaria tolosakin eta baita sanjonen. Uh mhm. -huh. Azte honetan ere badia, badia ez? Arra, nu, bai. ze proba dia? Bai. bihar dago, eh, bueno, denetik dugu, ez eh, bai. <laughs> <laughs> Eh, du, Bihar, bihar ezean, er, kantadrian dugu itordu nagusiak, ah, eh, riba montan, almar laredo, laredo pare ah, hortan. eta han daukagu, ba, bai, azete, bai. eta baita neskake, bai, kopernikuak. Eta gero daukagu hemen gertutasuna, ARC bila e, bihar, eta ARC Bata, bihar margon, eta igandin hori joan. Eta gure ikan izagoa, San Pedro berriz ez, ea? Eh, eta jo, ega AZT nagusia, egan dian, ah, que... dian berriz e, e, pasaian da. Bai. Inguru, Oi, er, erlo joan aurka da ez? E, ez, pasaian, e, bi ARZ-kuak bai, e, bigarre maniakuak e, mhm. dute, baina no AZT-kuak ingo dute baia barruan, uh -huh. e, nola ezin duten e, normalian lau luzeta izaten da. Uh Baina nola baiak ez duen ematen, e, motzesio gehatzen delako ingo dutena da, e, lau luze egin beharrian, luze. Hau da, bost ziaboga eta sei luze. Eta baia barruan dute baina bai launiaka zen eta uh -huh. Gero txindularitzan turra den bezala, hemen eh, ipatu behar dugu, arraunian kontxa, hemen ere leia ez izango da? Bai, bai, bai. Hondikan ustailan hondikan kontxa ez da hmm, fakture mm, egiten, ze bueno, liga berri eta bai. liga non kokatzen den, baina bia ja buztuan sartu ezkeo ja bizka, eta eh, bizkanaka, bizkanaka girua berotzen juten dela, eta ja buztu erditik aurre ez beste beste gai, eh, hori argi dago kontxak eman eta kentzen dula raunian, eta eta oso, oso, baina benetan oso ez du izango da, ze horretan zazpi bakar izatzen dira, eh, donostiarrak eh, Leia Eta zazpi horietatik, ba, benetan esatez, eh, amairu, amalau, eh, untzi badau dela, aukera baina aukera, aukera garbiak, eta zazpi badari zartuko. Bueno, bai. oa indikan esan dugu goiz dela, igual baten bat eroiko da. Bueno, nik uste paten bat erori baino gehiago, eh, guain patxe aldabiltzan horiek igo ingo diala. <laughs> Orduan zailo. Eh, Orduan, bai, zailo izango Bai, <laughs> Bai, bai. Orduan, zakapena, zakapena, bueno, zakap, eh, kontxerako ere, eh, politi dikustia, eh? Oso, oso. Hori, nik uste torre rojupeko hortan, eh, eh ba, da, bai, nik uste, e, inorrek ez dakar, hola, e, ozin gauza, betatu daiteke baino, hola, e, ozin egin galdetuta guain, hola, karrerilak esango lukete, kaikurra ibai ondarri biu, bai. aurrea ja, etena, eta pentsatzen hasi, eta berte... Eta beti bada sorpresaren bat, eh? Urtero ba, da, beti zaten bat, eh? Bai, bai. Bueno, bukatzen jugu beha, mirari, bai. zer bat zateko, edo, ber, mire azkerre a ber, zezan bertzu, gehiago, gaizka. Eh, gaizka bai, eh, gaizka. Bai, Bueno, erran denbola bilan inguruan, ba, ba hori oso, oso da daola, e, pixkate batez ere azte honetan bezala, donostian bezala itxaso pixkate atzen denean, ba, bueno, ba, horre dauden tripulazioak e, sekulako ikuskizuna eskintzen dutela aurregun, eta bueno, pues, bat ba, eh, ez ere, jendia e, animatu, oi hartunen trainerik ez dauk gau, baina bakoetza bere kolore favoritu bat hartu, eta estropa da inguratzea, eta ikuskizun politi esaten. Erki, beti kasten dugu gizkarekin, eh, mirari? Oida, bai, bai. Denetik, den Bueno, gizka, beti bezala, placer bat, bai, eta egon gogea, beti bakizu, urtian zehar, eh? Eta txik, familia ondo, txikilla ondo aldabil. Ondo, ondo, ondo, bai. pila ondo. Atxona, pila onditen, ja. Alditzen, atxona monak egustoko eh, txuk, eh? <laughs> Gusta, gusta. <laughs> Erki, ba, bila esker gaizka, eta segi ondo, bale? Venga, zuei. Venga, jo. Josemiel, hau txedena. Temporaldi bat, best, irugarren bukatu dugu, eta bai. berriz ere desiatzen laugarren azteko. Bai. Eh? eh ja, bai, bueno. hartuko txugu. E, eh, zueke bai, abuztu bai. Bai, bi aste daizkigu, baina, bueno, kirol informazioa ematen segitko dugu astelenero. Hoi da, hoi den bi astelenetan behintzat. Eta ireia berriz itzuliko gea. Hoi da. Gure kirol blai saioakin, eta beti bezala, oan, oan jaiak, eh? Bai, bai. Madalenak. Madalenak. eske denetik. Santillo, Sanina, Santillo, Sanistebana, Santiburtillo, Kama Berginak, bueno. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, eh? Bai, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ja, jaiak, jaiak bukatu. Ugaletxo gukin rematatuko oh, jo. Oida, bai, orduan gaina ira, itxasa, Miguel, ez ondo. Oida. Bueno, en ba, entzuleari mila esker, eta... Bai. Egon gugela, eta, eh? Zurire, bai, Jose Miel. Ira, ira, itzuliko gela. Asko, asko ikasi dugula hemen <laughs> bai, nik ere, bai, zuekin, eh? Hemen terak ikasten dugu, eh? Oida. Eta ez da, bakarra gazteak, eh? Elduak edo sarsio gareak ere, eh? hemen beti ikaste jotekea. Oida, eh? e, gogoratu arazeko deuz, hortzit erditan, errepikapena jarriko dugula. Oso toba. ba. Eta, ba, irailarte, Josemiel. Oso ondo, segi ondo, edo nahi, eh? Aio. Dengo pasajaiak, agur! Oihartzundik atera gabe kirola egiteko aukera eskaintzen dizu Okisak. Elosoro kiroldegia, Madalen soroko frontoia, Udako igerilekoak eta Ugaldetxoko futbolzelaia. Elorsoron zerbitzu ezberdinak topatuko dituzu. Igerilekoa, Rokotromoa, Giartzegela, padelpista, pista, Gimnasia eta Spinningelak, Tatamiak, Kafetegia eta baita ere behar ezberdina erantzuteko ikastaroak. Aurrentzat, Gazteentzat eta Helduentzat. Igeriketa, Judo, Aerobik, Yoga, Gimnasia ritmikoa eta bar zure gorputzak tratamendu berezi bat behar badu, zatoz eta ezagutu gure termetako erlaxazioaren plazerra. Hidromasaje. Jakusi. Eta barrekin. Eremu termoludikoan. Udarako beroari aurre egiteko erremediorik freskoena igerileku irekietan izango duzu. Elor kiroldegia, bederatzi labiru lau bederatzi bibos bosbi. Oihartzun, etengabe, kirolaren alde. Elor kiroldegiak, oihartzun irratian frantzeko turrari buruzko informazioa eskaintzen dizu.